ви повинні здати його там і привезти нам документи про це. В документах, з якими ми вас посилаємо, буде значитися на 450 кг більше, чим є в наявності. У вас при здачі буде недостача на ту кількість, але ви не бійтесь. Ми все обдумали і тому посилаємо вас рядових солдатів, бо з вас нічого взяти. Вас судити за недостачу ніхто не буде. Ви матеріально невідповідальні. А ми вже знаємо, як маємо ту недостачу списувати. Ми обидва стривожилися. Що це таке? Хіба можна таке давати згоду? Стали відмовлятися. Та полковник став нас завіряти, що тільки так вони можуть допомогти тій кладовщиці, а нам абсолютно нічого не грозить, щоб ми погоджувалися. Ми дивилися один на одного і читали в очах я у рум'янцевих, а рум'янців моїх, що це щось не те. Але полковник настоював і говорив, рассудите логически. Если у меня на уме помочь этой несчастной женщине, которая для меня чужая, как і вы, неужели я подставлю вас под беду? Поверьте мне, как полковнику советской армії, у нас все продумано. Ви приносите нам акт о недостачі 450 килограмм комбінжиру і ви свободні. Дальше наше діло. І так добродушно подивився на мене, наче запитував думками. Хіба ви забули, рядовий Марчук, нашу недавну розмову і моє ставлення до вас? Я відчув те серцем, що треба довіритися йому, і кажу до Рум'янцева. Не знаю, як ти, а я не можу не вірити полковнику Давай согласимся. І він теж погодився. Тоді полковник говорить нам, я решил вас послать двоих из таких соображений. Вам, рядовой Марчук, я полностью доверяю, что все погруженное в вагоны будет доставлено по месту назначения. Но вы мягкий, скромной натуры человек, а вот Румянцев может отстоять за себя, и если бы понадобилось, и за порученное дело, я подобрал вас так, що ви чудесно доповните друг друга. Рум'янцев дійсно був людиною твердого характеру. Він завжди співав блатні злодійські пісні, бо був злодій, за що відсидів у тюрмі ще до армії. Він дійсно мав талант з нічого зробити гроші. Коли вони йому були потрібні, як він то робив, я не знаю, але це так було. Собою він був високий, могутнього тілозложення, а язик мав, як у дипломата. Всіх уговорить на своє, всіх застрашить, як треба, всіх розвеселить, а як треба захистити себе чи оправдати, то його не переговориш. І нас обоїх спарували. Завантажили вагони дерев'яними бочками з комбінжером, і ми поїхали на фергану. Їдемо і розмовляємо у вагоні. Він дивиться на ті бочки, посміхається і каже мені. Присмотрись к этим бочкам, Марчук. Ты видишь, как дуб высох, даже щели между клепок заметны. Я заверяю тебя, что здесь недостачи нет. Клепки у наших начальников в голове вместо разума. Им ли начальствовать над нами? У нас не клепки в голове, а что-то другое. Мы им докажем, что мы могли бы лучше їх вести діло. І сміється до сліз. Я придивився на ті бочки і бачу, те, що він сказав, то схоже на правду. Сиджу і роздумую. Комусь даний розум, а хто здобився до дипломів і вмісто розуму диплом. Він дивиться на мене і запитує, о чому думаєш, той чоловік? Думает, что ты прав. Они не проверяли нету в бочках, а только брутто, и не могли додуматься, что тара пересохла. Но в их головах не клепки румянцев, а дипломы в карманах. Какая разница, хохоче румянцев, клепка или диплом, для меня это одно и то же. А мы, брат, с тобой и без клепки, и без диплома кое-что можем. Жаль только, что мы на разных полюсах. Ты святой, а я безбожник. Но все же меня к тебе в помощники прицепили. Видишь, не обойтись и без безбожников. Если бы все вы, безбожники, стали святые, говорю я, как у нас все получилось бы чудесно. А так через вашу ложь, воровство и нахальство нам, святым, трудновато, но это пройдет, и мы будем там, где уже не будет всего этого, там не будет ни одного безбожника, все будут как я, и тогда у нас все будет чудесно. А безбожники, ты хочешь сказать, что будут в аду, да? Я это еще не сказал. Ты перебил меня, но ты к этому дойдешь, если не покаешься. І так далі, і так далі. Ми дійсно були на протилежних полюсах. Не здавався я, не здавався він. Ми вдосконалювали свою мову у справжніх баталіях, захищаючи свої полюси. Приїхали ми у Фергану після обіда третього дня. Наші вагони розвантажили на склад і розпочали, як це завжди робиться на великих складах, де є велика кількість товару, хоч вибірково деякі бочки важити. Звіряючи вагу з набитими на боці трафаретом, яку бочку не візьмуть на вагу, а в ній виявляється недостача. Кладовщик, який приймав у нас товар, каже Хлопці, в чому діло? в таком случае мы будем перевешивать все бочки, у вас будет недостача. Нет, каже Румянцев, лишки будут. Если вам не доходит, что пересохла тара, все бочки будем не то что перевешивать, а перетаривать и весить сам комбинжир. Но это будет завтра. Теперь мы с дороги, уставшие, и день рабочий кончается. Пересчитываем, сколько у тебя в складі розгружено наших бочок і до завтра. А на другий день взялися відкривати кожну бочку, знімаючи верхні обручі і дно, перекидувати її на вагу, щоб, застивши комбінжер у целофані, зважити без старе і знову упаковувати його в ту саму бочку. Недостачі ні в одній бочці не було, а навпаки, майже в кожній був невеличкий надлишок. До обіду переважили таким чином 50 бочок, а всіх 720. Місцеве начальство запротестувало проти такої затяжної праці, тому що її виконували їхні працівники. Румянцев каже, якщо ви протестуєте проти перетарювання, ми принципіально протестуємо проти недостачі. В такому случае тільки перетарювання розсудить нас. Ті подумали і порадилися і кажуть, мы подпишем вам документы, что мы приняли от вас то количество комбинжиру, которое значится в документах, только чтобы не перетаривать. Хорошо, каже Румянцев, но я сказал вам, что мы привезли излишки, и вы видите, что оно есть. Хотя бы по 100 грамм на одну бочку. Это составит 72 килограмма из 720 бочек. Только тогда наш товар будет вашим, и вы можете не перетаривать. І ти погодилися. Коли ми прибули на наші склади в Ташкент і доповіли в штабі про наш успіх, полковник Васюшин дуже був задоволений і відпустив нас на спочинок. На другий день викликав мене і каже: Рядовой Марчук, ви з Рум'янцевим превосходно справились з поставленной перед вами задачі. У мене на умі использовать вашу чесність і способності Румянцева – экспедиторской службе. Но я понимаю, что Румянцев способен и на другое, наживаться за счет государственных ценностей. За это ему впоследствии придется отвечать, а нам пожинать позор из-за его действий. Вы будете везде и всегда вдвоем, и это будет ему препятствием к незаконной наживе. Я вам верю, что вы оправдаете мое доверие, і этим ми сохраним Румянцева від біди. Я пробував якось обережно відмовлятися, що не хотів би за кимось шпіонити, що це мені не до лиця і не в моїй натурі, та полковник настояв. Я считаю, что это вам очень к лицу. Разве это не ваш священный долг помочь человеку выстоять на правильном пути? Я позабочусь о вашей безопасности. у меня с ним будет особый разговор. Я имею на это право. Мне из его документов известно его прошлое. Не бойтесь. Ваше влияние на него произведет хорошее воздействие. По всьому тому ореолу, що склався кругом мене через мою поведінку і слова, я змушений був погодитись. І так ми з ним на протязі семи місяців роз'їжджали по командіровках у різні точки нашого воєнного округу. Ми на рівні з цивільними експедиторами, якими платили гроші, безкоштовно виконували таку ж роботу, безплатно, тому що ми були солдати. Ми розвозили вагонами продовольчі товари по частях у різні міста і привозили на склади з різних точок, які постачали нас. Для мене це було легким і приємним. Давало звільнення від солдатського заточення, я був вільний, отримував командіровку, що захищало мене від військових патрулів в будь-якому місті. Я мав документ, що я за межами своєї частини, свого міста не самовільний гуляка чи дезертир, а подовгу своєї служби знаходжуся там, чи де б воно не було. В мене в кишені були гроші на їжу чи на ночліг, якщо там, куди ми приїжджали, не було кімнати приїжджих. Приїдемо в якесь місто, щось звідти вести на наші склади, даємо заявку на вагони на залізничну станцію, чекаємо їх день, два, а то, бувало, ждали деколи і по сім днів. Рано подзвонимо на станцію, чи будуть сьогодні вагони для нас. Якщо скажуть, що не будуть, ми вільні увесь день. Якщо завтра теж нема, знову вільні. І так іноді, і по неділі. Ми ходили куди нам хотілося. Я навіть вірних знаходив і на зібрання ходив. Боже чудо перед безбожником. Одне було трохи неприємне. Мій напарник рум'янців свої гроші на їжу геть пропивав, а опісля не мав що їсти. І я, як чоловік миру і милосердя, змушений був його рятувати з їжею. Я придумував, як те зробити, що купляти, щоб нам вистачило на двоїх. І вистачало. А для нього, коли протверезиться, це було свідчення великої юдянності з мого боку. Це не було моєю слабістю, що ніби я його боявся і догоджував йому, способствуючи цим його пияцтву. Відмовити у цьому я міг би комусь іншому, но не цьому рум'янцеві. Він був такий тип, що був би розніс про мене всюди, що я тільки говорю гарно, а на ділі я егоїст і скупар, який думає тільки про себе. І тоді, що би я не говорив, все те було би у нього і інших під ногами. А так, він дійсно слухав мене, поважав і був обережний щодо мене. Правда, коли вже не мав грошей після пияцтва на похмілля, то дуже був незадоволений тим, що він через мене не міг нічого продати з того, що ми везли. І це дійсно було так. Якщо би не я, він своїми нахилами до злодійства зумів би нажитися на тому. В наших подорожах у нас було досить часу говорити, і він не переставав насідати на мене, що я йому перешкодую по людськи жити. Це він мав на увазі, що через мене він не міг продати щось наліво. Навіть деколи після випивки, як голова його розколювалася, як він казав, від недостачі нової порції алкоголю для похмілля, і він ставав особо агресивний і нервовий, то навіть погрожуючи мені, що викине мене з поїзда, загрожував, що вб'є мене. Він розраховував, що залякає мене і зможе робити, що схоче. Але я з впевненістю відповідав Румянцев, не расшатывай напрасно свои нервы, они тебе еще пригодятся. Мы, кажется, дошли с тобой к выводу, что Бог не обидел нас умом, а, к моему удивлению, в твоих угрозах нету ни грамма мудрости, а самая какая только может быть глупость. Запугать ты меня не запугаешь, я под покровительством Божьим, И если даже у тебя хватило бы глупости сделать что-то подобное со мной, я абсолютно ничего не потеряю. Во мне жизнь вечная, и я уйду напрямик туда, куда стремлюсь, в небеса блаженные. А ты? Ты думаешь о себе или нет? За меня против тебя закон неба и закон земли. Я не угрожаю и ни в коем случае не желаю тебе того, что может постичь тебя ведь ты ответи за меня, как и я за тебя пред военным трибуналом. А что ответишь пред Божьим трибуналом? — Божий трибунал! — кричал Румянцев. — Бог, Бог! Где он, твой Бог? Чтобы я увидел, как он тебя защищает. Бог Румянцев не ни от кого.